Nadat hierdie dinge gebeur het, het ek vier engelen gezien. Hulle het by die vier hoeken van die aarde gestaan. Die vier engelen het die vier winde wat op die aarde waai, vastgehou so dat daar nergens een wind gewaai het nie, nie op die aarde nie, nie op die sedert nie, en nie teen die bome nie. Toe sien ek een ander engel wat van die ooste kom. Hij het die seel van God gehad, God wat altijd lewe. God het voor die vier engelen gezegd hulle mag die aarde en die sedert verwoest, En die engel het aard geskreef vir daar die vier engelen en gesê, Julle moet nie nou die aarde en die sedert en die bome verwoes nie. Julle moet wachten totdat ons die mensen gemerkt het wat voor God dien, ons sal hulle op hulle voorkoppe merk met die seel. Ek het gehoor hoeveel mensen merken gekry het op hulle voorkoppe, dit was 144.000 mensen, en hulle het gekom van elke stam van die Israëlieten, 5 tot 8. Van elke stam het 12.000 mensen merken gekregen. Die stammen was Jeda, Riben, Gad, Osef, Naftali, Manasse, Simeon, Levi, Isaskar, Zebon, Josef en Benjamin. Na hierdie dinge het ek gekyk en ek het een groot klomp mensen gezien wat bij mekaar is. Daar was so baie mense dat niemand hulle kon tel nie. Hulle het gekom uit al die lande, stamme, volke en dale. Hulle het gestaan voor Godse troon en voor die land. Hulle het wit kleren gedra en hulle het takke van palmbome in hulle hande gehad. Hulle het hard geskree en gesê, ons God sit op die troon, hij en die lam het oorwin. En al die engelen het rondom Godse troon en rondom die ouderlinge en rondom die vier dieren gestaan. Die engelen het gaan leem met hulle gezichten teen die grond en hulle het vir God aanbid. Hulle het gesê, Amen, ons prijs ons God, ons prijs om, ons koning, hij het al die wijsheid, Ons sê vir hom dankie, ons eer hom, hy is baie sterk, hy kan alles doen. Ons wil hom altijd prijs. Amen, toe vraag een van die ouderlinge vir my, wie is hier die mense wat wit kleren dra? Van waar het hulle gekom? Ek het vir hom gesê, meneer, je weet wie hulle is. Hij het vir my gesê, daar die mense het baie zwaar gekry omdat hulle aan die lam behoort. Hulle het hulle kleren gewas in die bloed van die lam, toe het hulle kleren wit geword. Daarom is hulle nou voor Godse troon. Hulle dien nou voor God elke dag en elke nacht in sy tempel. God, wat op die troon zit, zal hulle beschermen. Hulle zal nooit honger of dors word nie. Die zon zal hulle nie brand nie. Niks wat warm is, zal hulle brand nie. Want die lam wat bij Godse troon is, zal hulle herder wees. Hij zal hulle na fonteine neem en vir hulle water gee, water wat hulle altijd zal laat leven. En God zal al hulle trane afvee.